نيفيو وأميني ننرقو وأخوة الإيمان هي الرابطة العظيمة التي تبقى في الدنيا والآخرة نهو أنوغ وإيمان اليوم فنغمان عظيم مكوب ومنو أما يبكي يتبكي هابا دنياني نكش آخرة آخرة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين wale ambao watabakia katika kuwa pamoja ni ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na ni waumini peke yake na hata hapa katika hii dunia ni jambo ambalo twaliona kuwa watu wakishikamana kwa ajili ya Allah basi mafungamano yao yatadumu kwa sababu hakuna maslahi ya kidunia baina yao bimaana washikana kwa ajili ya Allah na ikitokea kuwa umeachana ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ama mafungamano kwa ajili ya dunia basi yatabakia maadamu maslahi ya kidunia yapo yakiondoka maslahi yale basi na pia yale mafungamano huishia pale hapa hapa duniani ama undugu wa imani imana mwenzako ukampenda kweli kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala basi utashikamana naye hapa duniani na kesho akhira Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia kuwa pamoja si hapa duniani tu wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara mpaka katika kuingia peponi wataingia kwa makundi kama walivyokuwa duniani wako pamoja pia wataingia peponi pamoja نسأل الله يجعلنا منه لأنها صلة لأجل الله مفغمان هاي تبكية بسبب من مفغمان قواجد الله وإذا وجدت هذه الأخوة بين المسلمين na undugu huu kwa kweli كيكويلي baina ya waumini bimaana kukatokea kuwa kikweli watu wamependana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na hili kwa kweli ni jambo zito sana kupatikana lakini likipatikana kweli katika mujtamaa wa waumini ظهرت ثمارها ووجدت مقتضياتها idha wujidat هذه الاخوه بين baina al-muslimin undugu huu wa imani ukipatikana kweli baina waumini ala haqiqatiha tena kwa uhakika wake si watu kujipendekeza baadhi ya wao kwa wengine kwa sababu undugu wa kujipendekeza si undugu na undugu kama huu mara nyingi utauona baina ya wazushi haiwezekani kuwa wewe ni mzushi umezua jambo hili na yule amezua lile eti mkawa kitu kimoja ndani ya nyoyo zenu hamko pamoja na umoja wa kikweli ni ule ambao nyoyo zimeshikana katika umoja kama wa waallafa baina qulubihim law anfaqta ma fi al-ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum kwa ule undugu wa uhakika baina ya mu'min na mwenzake ukipatikana dhaharat thimaruha utaona matunda ya undugu kama ule matunda yake yataonekana wa wujidat muqtadayatuha na muqtada yale yanayopaswa na kutakikana kuwepo baina yao yatapatikana قال يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه نيني مانا يا يكف عليه ضيعته الشيخ أبسم هذان الأمران من مقتضيات أي من متطلبات الأخوة الإيمانية هيا مضمعيلي نيكت كيالي ينوتك كان يويبو katika undugu wa kiimani قوله يكف عليه ضيعته أي ضياعه كبتيا كواكي بمعنى أمزويا رقياك كتوك أمانا na kuingia katika وهذا فيه أن من مقتضيات الأخوة الإيمانية أن تجتهد في هداية ضال المسلمين والضائع منهم almunharif an at-tariq alqawim na hapa tupata faida kuwa katika yale yanayotakikana ndani ya undugu wa Muislamu na ndugu yake Muislamu ule undugu wa kiimani ni kuwa mtu ajitahidi katika kumwongoza aliyepotea katika Uislamu kumwelekeza yule aliyepinda katika wao amwelekeze na kumregesha katika njia iliyonyoka فتكف عليه ضيعته وكفك عليه ضيعته بدلالته على الخير ونصيحته kule kumzuia kutopotea ni kwa kumuongoza katika kheri na kumpa nasaha na hili jambo huwezi kuliona isipokuwa baina ya ahli sunna narejelea tena haya maneno sababu wengi katika watu hili hawalifahamu ahlul bid'ah wao baina yao wako kwa ajili ya maslaha na ndio maana utaona hata mwenzao akifanya kosa la aina gani atabakia na wao tu wako naye utamkuta mmoja sema jambo fulani ni bid'ah hata hizbiyuna halifai makosa kwa mfano asimama mmoja wao amekubali maneno na vioni kuwa nashidi bid'a mfano ni uzushi si katika njia za da'wa ashawaeleza wale maamuma wakasikiliza wakaelewa siku ya pili kuna muhadhara inaitwa muhadhara muimbaji kwa yale ambayo jana amekataza siku ya pili muhadhara uenda kwa mwimbaji fulani kisha mtu asimame wakaribishwa bwana na elimu yako nkubwa mrongo lakini najua wazi ni mrongo yeye ni kujipendekeza tu kwa yule mwenzake kwa maslahi ya kidunia kisha sasa anampisha endelea bwana sisi tukukaribisha sasa hapa wakuta kwa mm, mm, huu ndugu si wa kweli sababu kama ulikuwa ni wa kweli angemwambia kuwa unachokifanya makosa si sawa hutakikani wewe kufanya hivi na hivi ah mimi nitafanya ah basi nenda njia zako sisi tuache ikiwa umeng'ang'ania kubakia katika bidaa yako bakia katika bidaa yako sisi tuachana na wewe kwa uko namna hiyo au kwa mfano kuna mtu kisha wadai mimi na waheshimu wanaovioni wote wa sunna mfano atokea mmoja katika walinganizi awatusi wanaovioni wa sunna na wazungumza vibaya nitawapeni mfano hai wazi yani Sheikh Muhammad Aman al-Jami hakusalimika na hizbiyun wote aina yote ametukanwa sana kisha hawa hawa hizbiyun utawakuta kuwa katika wanaovioni wetu wakubwa ibn Baz asema hivi sasa tuwaambie kuwa huyu Sheikh ibn Baz rahimahullah imamu hadha al-asr الشيخ محمد أمان الجامي alifariki kabla yake الشيخ ابن باز amekufa baada ya Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Ibn Baz akampa tazkia mpaka baada ya kufa kwake Sheikh Muhammad Aman al-Jami mwelewa lakini hatusemi kuwa labda aliishi pengine akabadilika sio mfahamu amefariki Sheikh Ibn Baz yuko hai na akamsifu akampa tazkia Sheikh Al-Fauzan kadhalika na wengineo katika wanaovioni wa sunna hawakhtalifiani kwa Sheikh Muhammad Aman al-Jami alikuwa ni mtu wa itikadi sahihi na manhaji yake kusalimu kwa wakatokea hao wakamtusi kisha akaja mmoja akasema a mimi nawaheshimu wanaovyuoni wote hata Sheikh Muhammad al-Jami alikuwa ni mwanachuoni wa sunna kisha yuko pamoja na hao wanaomtusi huyu mwanachuoni mfano ushawaambia kuwa yule ni mwanachuoni wa sunna mwamtusi makosa na ikiwa mtabakia kumtusi mwanachuoni yule basi nyinyi mna njia yenu sisi tuna njia yetu sabuni ni mwanachuoni wa sunna haramu mdhulumu aa mtu yuko na wao atembea na wao iko wapi alwala walbara kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na hapa sisi hatuzungumzii shakhsia ya Sheikh Muhammad Aman al-Jami kwa mfano la tumzungumzia kama mwanawachuoni aliyebeba ilmu ya sunna sababu kuna watu wao vita vyao vikubwa ni majina hao wanaovioni ah sisi tuzungumzie ile ilmu aliyoibeba kwa akamdharau yule mwanawachuoni akamtusi ni kuwa ametusi ile njia yake aliyofundisha na ile ilmu aliyofundisha mboni ya haki na hana haki yeye mtu kuwatusi wanaoviona wa sunna hasa tuwauliza hawa wanaokaa na wao watu kama wale huwa mmeweka mizani gani nyinyi katika ule undugu wenu mbona mna tanaqudh magongana huku mwasema hivi kule mwasema vile kwa ikiwa ule undugu ni wa kweli basi ni kuwa watu waambizane na kunasihiana na ndio pale waje kusikia yule alikuwa na wao sasa washamtema bwana eh kwa sababu alikosea wakamnasihi kwa uzuri akakataa yeye zile nasaha akafanya inadi akafanya kibri na kwa kuwa undugu wa masalafi ni kwa ajili ya Allah basi waachana kwa ajili ya nani Allah si kwa ajili yake yeye yule ikiwa atakuwa na sisi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala basi nabaki ama kuchanganya baina dhabbi wa nun wanyama wa nchi kavu na baharini hapa hilo hutoliona kwa ahlus-sunna sababu mahaba iliyoko baina yao ni kwa ajili ya Allah na hii la kupa jawabu ya shubha ambayo huizungumza sana jana alikuwa na wao leo amemgeuka aa ni kwa sababu hiyo sisi hatuko kama nyinyi nyinyi mwapendana kwa maslahi ya kidunia hapa ni akhira mtu anapokosea katika msingi wa dini atanasihiwa kwa uzuri tu akifanya inad na kukataa haki basi tutaachana naye kwa ajili ya nani Allah kwa ajili ya Allah tutaachana tu so amekataa kurudi katika haki wa an takuna lahu kalmir'a uwe muislamu juu ya muislamu mwenzako kama mfano wa kioo tubayinu lahu khata'ahu wa تبين له خطأه وعيبه حتى as-sawiyyati was السوية al-mustaqim mbainishia makosa yake na aibu alizokuwa nazo mpaka arudi katika njia sawa njia iliyonyooka وقوله ويحوطه من ورائه هذا فيه أن من مقتضيات الأخوة من مقتضيات الأخوة الإيمانية أن يسلم أخوك منك katika vile vinavyotakikana katika undugu wa kiimani ni kuwa ndugu yako asalimike kutokamana na shari yako fatahutuhu min waraihi فلا تغتابه ولا يكون منك شر أو أذى عليه كويفون كما ومزنقوك كونيوم بمعنى أو مسنجيني كما ومفاذ نبيه هبات شاري كتوك كواك ولا وذية بل تحميه وتنصره بل ومهام نكم نصور وتذب عنه نكم تتيا وتدافع عنه وتحوطه من ورائه ومنصور نكم تتيا نكم مفاذي kwa nyuma yake wamzunguka فإذا وجد هذا التآخي والتناصح والتراحم والتعاون على البر والتقوى kipatikana undugu kama huu na kunasihiana na kuoneana huruma na kusaidiana katika wema na uchamungu qalla ash-sharru fi al-mujtama'i wa 'amma al-khayr wa kathura ile shari katika mujtama itapungua na khairi itaenea nyingi وتحققت البركة العظيمة بين المسلمين na itapatikana na kuhakikiwa baraka kubwa baina ya Uislamu wa in faratu fi hadhihi almaani lam yajnu illa ala anfusihim na ikiwa watafanya upungufu katika maana haya tuliyotaja basi hawakujifanyia jinai na uovu isipokuwa nafsi zao ولم ينالوا إلا رضا الشيطان na وباتس isipokuwa radhi شيطان قال عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث يا جابر رضي الله عنه من متومه صلى الله عليه وسلم akisema إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب حقيقة شيطان amekata tamaa sheitani amekata tamaa kuabudiwa na wenye kuswali katika bara arabu فإنه لا يجتمع في العبد الصلاة وعبادة الشيطان sababu haiwezekani kwa mja kukusanyika baina ya swala na iweijua swala nini na kuabudu shetani muabudu Allah subhanahu wa ta'ala وقد يئس الشيطان من أهل الإيمان أن يعبدوه na shetani alikata tamaa kuwa watu wa imani watamwabudu yeye alipoona wingi wao na kuenea katika sehemu mbalimbali kwa hivyo akakata tamaa hili jambo kurudi kama vile lilivyokuwa wakati alivyokuwa akiabudiwa masanamu katika jahiliya badala yake Allah akawapa dini ya haki ya Uislamu Waarabu wakawa katika dini ya Mtume sallam kufuata Uislamu lakini huyu shetani na hili hapa lilitokea wakati wa Mtume sallam namna alivyoona masahaba walivyoshikamana dini kisawasawa wakakata tamaa lakini pia pamoja na kukata tamaa kuna mambo bado akaona aweza kuyafanya baina yao walakin fi tahrishi bainahum hakukata tamaa katika hili fi tahrishi bainahum ay an innahu lam yayas min at-tahrishi bainahum والمعنى أنه يوقع بينهم الخصومات والشحناء والحروب والفتن aweke chuki baina yao na kuhusudiana kuchukiana mizozo kupigana fitna hili wafanya na hili ukilitizama utakuta kuwa shetani alifanya kwa nguvu sana na wengi katika watu wameingia katika mtego wa shetani katika hili أي بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وإغراء بعضهم على بعض وتمونا وغوري باذي yao kwa wengine wakapigana والتحريض بالشر بين الناس ونعميز الشر بين yao وفي هذا هلاكهم وضياع دينهم كهيلي muna kuangamia kwao na kupotea dini yao hii hadithi makhurafi huitumia katika kusema kuwa hakutatokea shirki katika huu umma na si kweli si maana yake ya hadithi inna shaitana qad aisa ni yeye ndio amekata tamaa lakini ili jambo si hivyo alipoona ile hali ya dini namna ilivyoenea akakata tamaa lakini pamoja na hayo kwani wasimama shetani aendelea kufanya kazi yake na kwa kweli akapata baadhi ya wale ambao waliingia katika nini shirka na hili ni jambo ambalo leo twaliona kwa nini tulikatai leo kuna baadhi ya nchi za Waarabu kumewekwa maabadi ya mabudha kwani hamna hazipo sehemu ya kuabudu masanamu imewekwa baadhi ya nchi ambazo zasema zataka kila mtu apate uhuru wake sababu ya biashara ili biashara inoge kwa biashara ikawa ni muhimu kwa baadhi yao kuliko kuliko dini wakaikiwa mpaka mabudha mpaka kuna baadhi ya barabara baadhi ya nchi za Kiarabu hadana Allah iyahum barabarani kwa sanamu ya Budha sanamu ya Budha asema rafaqatkum salam muende kwa amani chini ya budha si hii tuona shirki na macho shasema ah kwa vile shetani amkata tamaa yeye basi hawa si washirikina hao watu wa tauhida na sisi tuwaona watu waabudu makaburi kwa mfano Yaman Hadramaut tuona na macho watu wafanye hivyo waabudu kaburi waabudu maiti tuwaona na macho hivi tuwasikia wakiabudu maiti ili mradi tu nyinyi mahurafi mwende mkaabudu makaburi mwambie nyinyi mjafanya shirki ndio mnalazimisha ufahamu ambao sio wa kweli wa hizi hadithi na hadithi haimaanishi kuwa khalas yani shirki itatokea la bali mtume sana katika hadithi za wazi amezungumza sahihi kuwa shirki itarudi katika jazira al-arab wal billah kwa ni kuwa watu wasilale katika kulingania watu katika tauhidi na kuwaonya kutokana na shirki wakilala tu ahlu tauhid wasilingania watu katika tauhid na kuwakataza watu kutokana na shirki watu wataingia katika shirki wengine bila ya kujijua watazama katika shirki wal billah والله المستعان نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك بارك الله فيك